щось подібне Булат спостерігав у Мурманську, тільки там не було цього страшного крижаного щита, який кілька кілометровим панцирем укрив увесь материк, чатуючи на людину мільйонами тріщин, бездонних, зеленкуватих проваль. Розділ четвертий. Наступного дня марш побудив усіх, коли сонце, мов прив'язане спіднім краєм до землі, марно слукувалося піднятися у небо. З самого вечора не вщухав п'ятибальний стік, і намети ззаду попримітало. Жак Антуан виніс градусник і поклав біля дверей. Тридцять чотири. Невдовзі почув матрос. А в наметі всього двадцять вісім ось є. Матрос виліз із мішка і дістав звідти свої чоботи. Треба було взутися за мить, поки не встигли поклякнути. Мінет зсередини геть укрив м'який білий пух, усе таки 34 градуси морозу. Клуб 30-річних і досі мішкнув по своїх мішках. Тільки шотландець Макміллан вистромив носа. 35 є? Hello! Він вистромив руку і поторсив своїх товаришів. У чорному прорізі лівого мішка раптом блимнуло величезне людське око, аж Булата розібрав сміх. На ніч він скидав кліматичну куртку, а лорд, здається, спав, у чому ходив і на морозі. Африканець ледве виборсався з мішка і зразу ж став клацати зубами. Зате новозеландський кореспондент Сміт виліз мало не в самій білизні і заходився встрибувати у ватіні штани. Коли ж зовсім одягся та взявся, вивернув спальний мішок. Ого, джентльмени, сніг. Гузир мішка був укритий паморозю. Булат заглянув у свій. Там виявилося те саме. Він обтрусив паморозь і викинув мішок на двір. Для чого? Раджу вам. Якщо не висушити, завтра буде лід. Це була стаття найпростішої полярної конституції. Макмілан і Сміт повинусили і свої мішки, а лорд і Жак Антуан так і не зважилися. З сусіднього намету виліз Нансен і попрямував до собак. Вони відчули його і почали виборсуватися з під снігу, який за ніч їх зовсім поприкидав. Тварини скавчали і лащилися до господаря, мов звичайнісінькі дворові пси. Один з поперед одного стрибали йому на груди, але чемно поступалися перед рудим ватажком. Ієрархія існує і в собачому суспільстві, риготнув африканець лорд і досі клацаючи зубами. Це наслідок спілкування з людьми. Шотландець різко заперечив. А не навпаки, лорде. Люди перейняли ту чудову звичку від собак. Люди не можуть жити без начальників підійшов Жак Антуан. Користуйтеся з нагоди, поки немає міскет. Он там купка затишних торосів. Усі підтіпцем подалися туди. З намету Кетрін долинало сичання примуса. Це нагадувало про швидкоплинний час. До рушання треба було ще поснідати. Коли перемерзлі хлопці вертали від торосів назад, вийшла Кетрін. Вони привіталися і квапливо пірнули у свій намет. І з такими незручностями доводилося миритися. Бажання розмовляти не було. Вони мовчки розпалили примус і почали гріти консерви просто в бляшанках. А коли поснідали і вийшли на двір, ескімос Нансен уже вантажив нарти. Валяймо швидше намет, бо зараз почнуться начальницькі окрики застеріг француз. Вони заходилися витягати дюралеві кілочки, і тоді зі свого намету вийшов професор Марш, а за ними Кетрін. Американець лише глянув у їхній бік, а сам попростував до ескімоса. Жак Антуан стиха проказав У нас надто мало наметів. Чому? поцікавився Булат матрос. Тон француза здавався таємничим.